Скольд виявився здогадливим, бо рушив навперейми, розмахуючи мечем. Не вдасться тобі його вхопити, не підкрадайся. Ось я його так. Замірявся і перерубав ратище навпіл, ще й ногою відкинув цурпалок. Досить. Давай кінчати з ним заходь збоку, відтісняй його від скелі, наказав напарнику. Той скрадливо виставивши плече, рушив до Ольга. Та хода була непевною. Добряче таки вимордував його Елс, полічив ребра, тепер похитується, остерігається. Скольд, вочевидь, не дуже покладався на нього. Хотів лише, щоб відволікав увагу Ольга. Шпиняв гідко, зневажливо, страхав карою. Ближче підходь, злидньо, не бійсь за свою товсту шкуру зарости. Він мусить умерти. Якщо залишимо живим, збере всіх родаків, то тікатиму аж на край світу, а так ніхто не довідається. Мертві мовчать. Ну ж бо, нападай, відробляй мої харчі. Ох же, поки нападники розпалювали себе вчинив те, чого вони ж ніяк не очікували. Та й самому ця рятівна думка спала лише останньої миті, коли уже здавалося, що потрапив у безвихідь. А може, погляд отого безрукого раба підштовхнув його, ковзнувши по валуну? Хто зна? Але Вольф несподівано для суперників повернувся до них спиною, а потім розігнався і якимсь дивним вистрибом опинився на камені. Вони з лютими вигуками кинулись за ним, гадаючи, мабуть, що він вирішив рятуватись ганебною втечею. Тримай його, боягуза, переймай, аж захлинався скольд. Та вже наступної миті обидва зрозуміли, що пошилися в дурні. І їхній супротивник, який на очах знесилювався від трати крові, а тому видавався легкою здобичю, тепер вивищувався над ними, згори, стежачи за кожним рухом, грізно вимахуючи палицею. І зополу сколь погнався за ним, теж хотів вистрибнути на валун. Але Ольг, хижо вишкіривши зуби, мов загнаний вовк, так огрів його по голові що міцний ремінець тріснув на скроні і шолом тільки брякнувся б камінь, покотився кудись у траву. Скульда врятувало те, що палиця зачепила його лише краєчком, та й Ольг не встиг широко розмахнутись. І все ж Скольд довгенько стояв, похитуючись біля валуна, крутив головою, стогнучи, клянучи Ольга всіх його родаків, які не мають добрячих штанів, а пишаються на півсвіту, вважаючи всіх інших за ніщо. Удар, звичайно, спонукав його до більшої остороги, але не приплунув люті з ненависті, кресону мечем по каменю. Нікуди ти від нас не подінешся, ніч стерегтиму, день чатуватиму тут, а не відступлю. Ольг тільки зневажливо скривив губи, кивнув головою на постать, що нерухомо пованіла неподалік. Це ти його міг позбавити рук, зробити рабом. А я, варяг, зі мною тобі не впоратись. Дим повільно згасав, тільки над горами витикалися більми мечі останніх сонячних променів вщухали звуки весняного дня. Здавалося, із нього витікав лише струмок із своїм безугавним дзюркотінням, і байдуже було йому до того, що діється на його березі, до людей, які тупцюють навколо уламка скелі, намагаючись проломити один одному череп. А може, так воно і мусить бути? бо тече струмок по варязькій землі, де все холодне і похмуре, гризне, вибравши від її людей нещадність та вседлаючи несамовитість.